baby. Alquilados. Maluma. Yeah. Eso no se renta, mami. No, no. si te robo un beso, de seguro me dirás tu nombre. Soy un poco atrevido, así que baby, no te asombres. Es que me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir. Es que es un delito como te mueves, verte bailando si me entretiene. Me gusta todo de ti, todo tu cuerpo quiero sentir. Es que es un delito como te muevas. Verte bailando, eso me entretiene. Yeah. Como tú me bailas, me gusta. Me gusta. Como tú te mueves, me gusta. Me gusta. Como tú me miras, me gusta. Me gusta. Me gusta. Pero no me asusta. Me gusta. Me gusta. invitarla a conocer París. Nos tomamos un trago dos de tequila. Si como mi baby domina. Cuando le pongo mi música, ella vacila. ella me pide y soy su vitamina. Nos tomamos un trago dos de tequila. Si como mi baby domina. Cuando le pongo mi música, ella vacila. Ella me pide sex Y soy su vitamina. Tú <laughs> me bailas, me gusta, me gusta. Como tú te mueves, me gusta, me gusta. No tú me miras, me gusta, me gusta gusta, pero no me asusta. Me gusta. me gusta. Me gusta. Me gusta lo que tenemos. Me gusta cómo lo hacemos amanecemos porque me quemas y yo te quemo Me gusta lo que tenemos Me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos porque me quemas y yo te quemo Y me gusta un trago, de tequila Si viene como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Me pide sexy, soy su vitamina No tomamos un trago, de tequila Si viene como mi baby domina Pongo mi música y a vacilar. Yo me pide sex y soy su vitamina. Como tú me bailas me gusta, me gusta. Como tú te mueves me gusta, me gusta. Como tú me miras me gusta, me gusta. Me gusta, pero no me asusta. Alright, alright, baby. Esto es Colombia. Maluma. Alquilados. Making history, baby. Mr. Bex. Ronnie Watts. más más playa, más te gusta. Alquilados.